նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Շարունակվում է նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Արցախի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարները կնքեցին փոխհմբռնման հուշագիր։ Արցախի պատվիրակությունը մասնակցել է Մոսկվայում կայացած միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսին։ Կանանց տոնական միամսյակի արթիվ Մարտունի շրջենտրոնում տեղի ունեցել հանդիպում մայրություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Արցախում անցկացվել է կենգուրու մրցույթ։ Ես ձեր ճշնամին չեմ, դուք իմ ճշնամին չեք, հարցացի երեխաների պատասխանն իրենց ադրբեջանցի հասակակիցներին։ Այսօր հայ եկեղեցին նշում է մուտն ի վիրապի տոնը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Շարունակվում է նախագահ Բակոզայանի աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երեք Վաշինգտոնում Բակոսահակյանը հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավարության հետ, գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունու գլխավորությամբ քննարկվել են Արցախ-Սփյուռք կապերին մեր հանրապետությունում, ինչպես նաև ամերիկյան եւ միջազգային տարբեր հարթակներում տեղեկատվական ու քաղաքական ոլորտներում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի հայկական համագումարի դերը Արցախին սատարելու եւ համազգային տարբեր խնդիրների լուծմանը մասնակցելու գործում, երախտագիտություն հայտնելով կառույցի ողջ անձնակազմին հայրենասեր եւ արհեստավարժ ծառայության համար։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում հանդիպում է ունեցել Ռամկավար ազատական կուսակցության գերագույն խորհրդի անդամների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը, Արցախ սփյուռք համագործակցությունը, ԱՄՆ Արցախ կապերի զարգացմանն ու խորացման վերաբերող տարբեր հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է ավանդական կուսակցությունների դերակատարությունն Արցախին սատարման, համազգային կարևորագույն խնդիրների լուծման, հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման հարթություններում, հավելելով, որ Արցախը շահագրգռված է հետևողականորեն շարունակելու եւ խորացնելու այս փոխգործակցությունը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Այսօր Արցախի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարները Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորումում կնքեցին փոխմբռնման հուշագիր բուժական միջոցառումների ժամանակին ու պատշաճ կազմակերպման ուղղությամբ։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Արցախի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարների միջև սա առաջին հուշագիրը չէ, որ կնքվում է։ Առաջինը ստորագրվել էր 2017 թվականի ապրիլի 15-ին, որտեղ նախարարները պայմանավորվեցին, որ համագործակցությունը կունենա շարունակություն։ Եվ այսօր ահա դրա ապացույցը համանուն երկու կառույցները կնքում են երկրորդ հուշագիրը։ Բուժական միջոցառումները ժամանակին ու պատշաճ կազմակերպելու համար պետք է ներդնել էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որն էլ հնարավորություն է ընձեռում աշխատանքներն իրականացնել առավել արդյունավետ անցավ այդ։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի խոսքով Այսօր կնքվում է եւս մեկ փոխմբռնման հուշագիր ֆենիլկետոնուրիայի վաղ հայտնաբերման եւ բուժական միջոցառումների ժամանակին ու պատշաճ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Սկրինինգը կազմակերպման եւ իրականացման համար 2018 եւ 2019 թվականի ծախսերը իր վրա է վերցնում Արաբկիր բժշկական համալիր երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտն, իսկ 2020 թվականից ծախսերը ծրագրերը կնախատեսվեն Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության բյուջեով։ 2017 թվականի մայիսից Հայաստանի բուժիմնարկների պետպատվերի գումարները բաշխվում են հենց այդ ծրագրով։ Ինչը իրենից ներկայացնում այն եւ ինչ հնարավորություններ է ընձեռում Հայաստանի առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանն է մանրամասնում։ Հիմնական նպատակը էլեկտրոնային համակարգի որ բոլորս շատ բարձ պատկերացնենք ոչ թե վերահսկողությունն է, դա էլի շատ կարևոր, բայց դա չի հիմնական նպատակը, որ հայ մարդը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության բնակիչները ունենան իրենց օբյեկտիվ եւ ճշգրիտ հիվանդությունների եւ կյանքի պատմությունները ծնված օրվանից բժիշկները on-line, այսինքն կատարման ժամանակ ներդնում են իրենց արածը ծրագիր։ Դա մեզ թույլ է տալի վարել ամենաճշգրիտ անկետաները երբ որ բժիշկը մի օր հետո կամ մի քանի ժամ հետո է ներդնում, ինքը արդեն գրում է այն ինչ որ հիշում է։ Հանդիպմանը Լևոն Ալթունյանը խոսեց նաև էլեկտրոնային համակարգի գործելակարգերի եւ ուղեցույցների մշակման ու ներդրման մասին։ Հաշվի առնելով, որ մի տարին արդեն անցել է ինչ որ ճանապարհ անցել ենք նույն գործելակարգերով 1500 փաստաթղթերից 300-ը արդեն պատրաստ են եւ հաստատված են առողջապահության նախարարի եւ արտարադրության նախարարի կողմից եւ պատրաստ են ներդրվել որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդունված բուժման խորհուրդներ։ Հուշագրի ստորագրումից հետո Լևոն Ալթունյանը պատասխանեց էլեկտրոնային առողջապահության զարգացման վերաբերյալ Արցախցի բժիշկների հարցերին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուկլաս Մակլորեր Արցախի պատվիրակությունը մասնակցել է միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսին, որը կայացել է մարտի 13-ից 15-ը Մոսկվայում։ Արցախը ներկայացված էր առանձին տաղավարով։ Ցուցահանդեսի ընթացքում մասնակիցներին ու հյուրերին տրամադրվել է Արցախի զբոսաշրջային գրավչությունների, զբոսաշրջային արդյունքի, զբոսաշրջության հերանեկարային ճյուղերի մասին տեղեկություն պարունակող գրականություն, ինչպես նաև արցախյան տուր օպերատորների վերաբերյալ տեղեկություն։ Մասնակից զբոսաշրջային օպերատորներից որոշներն արդեն իսկ հետաքրքրված են Արցախով, գործնական քայլեր եւ հետագա համագործակցություն ապահովելու համար նրանց փոխանցվել է հստակ տեղեկատվություն Արցախյան գործընկերների վերաբերյալ։ Արցախը ներկայացնող տաղավարը կազմակերպել է նաև Արցախյան գինու համտես։ Միաժամանակ Արցախի ու Արցախյան գինը գործության պատմության հետաքրքիր մանրամասներ տրամադրելով միջազգային ցուցահանդեսի մասնակիցներին ու հյուրերին։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ու ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում անցկացվել է Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթ։ Կենգուրուն տրամաբանական ու հետաքրքրաշարժ խնդիրներից կազմված մրցույթ է։ Այն ամեն տարի տարբեր երկրներում նույն օրն է անցկացվում։ Փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հաղորդմամբ արդեն 9-րդ անգամ է, ինչ Արցախում անցկացվում է Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթը։ Այս տարի մրցույթին մասնակցելու հայտը ներկայացրել Արցախի հանրակրթական դպրոցների 3-ից 12-րդ դասարանների 2340 աշակերտ, նախորդ տարվա 2200-ի փոխարեն։ Փոխնախարարն ավելացրել է նաև, որ մրցույթի նպատակը մաթեմատիկայի massայականացումը եւ առարկայի հանդեպ համընդհանուր հետաքրքրություն ու սեր առաջացնելն է։ Միքայել Համբարձումյանի տեղեկատվությամբ մրցույթի արդյունքները հայտնի կլինեն մայիսին եւ այդ ժամանակ էլ տեղի կունենա մրցանակաբաշխություն։ Կանանց տոնական միամսյակի շրջանակներում 3 մարտունու մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել հանդիպում մայրություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը Ներկայ են կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը, կազմակերպության անդամներ, կենտրոնի հիմնարկ ձեռնարկությունների պատասխանատուներ եւ աշխատողներ։ Հանդիպումը վարում էր Հասմիկ Միքայելյանը։ Նա շնորհավորեց ներկաներին կանանց տոնի արթիվ, այնուհետև անդրադարձավ կազմակերպության գործունեությանը, ներկայացրեց հանրապետության սոցիալական որոշ խնդիրների վերաբերյալ իր մտահոգությունները եւ դրանց հաղթահարման ուղղությամբ առաջարկություններ արեց։ Ձեր մտնոլորտում կայացած հանդիպման ընթացքում ներկաները կիսվեցին օրախնդիր հարցերով ու մտահոգություններով։ Մայրություն հասարակական գազམ་ակերպության անդամ Մանկավար Էլմիրա Հայրապետյանն անդրադարձավ աշակերտների շրջանում նկատվող բացասական երևույթներին՝ դպրոց, աշակերտ, ընտանիք կապին, դպրոցական դաստիարակության կարևորությանը, քանի որ դպրոց դարբնոցում են կրում հասարակության արժանի քաղաքացիներին։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի անդամներ Մարինե Սիմոնյանն ու Բորիս Աթայանը մասնակիցներին ներկայացրեցին կառույցի գործնեությունը, նաև ինչ հարցերով են քաղաքացիները դիմում իրենց ու ինչպիսի լուծումներ են ստանում նրանք։ Հարց ու պատասխանի տեսքով շոշափեցին բազմազավակ ընտանիքների մտահոգող հարցեր, սոցիալական խնդիրներ Կազմակերպության անդամ Սիրվարդ Մարկարյանը կարևորից յուրաքանչյուր անհատի դերը հասարակության մեջ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի մտածի, որ իսն է այս երկրի աղնոտ թխմորը, նշեց նա։ Միամսակի կապակցությամբ կանանց գառնանային ծաղիկների տակտեփնջին շնորհավորեց եղեցիկ արտասանությամբ։ Ելույթներ ունեցան նաև շրջվարշակազմի աշխատակազմի մշակույթի երիտասարդության բաժնիվարիչ Անի Խաչատրյանը, Արամ Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոցի տնօրեն Ալվինա Բադասարյանը, Նրանք իրենց մտահոգությունները ներկայացրեցին տարբեր խնդիրների վերաբերյալ եւ շնորհակալություն հայտնեցին նախաձեռնողներին հետաքրքիր հանդիպման համար։ Վերջում Հասմիկ Միքայելյանը կարևորեց հայ կանանց ակտիվ դերակատարությունը հասարակական կյանքում, պետական աշինության, երկրի կայացման եւ մտաղ սերնդի դասիրակության գործում ոչանելով բոլորին լինել ակտիվ, սրտացավ այն ամենի հանդեպ, ինչ կատարվում է երկրում եւ շրջապատում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի գրասենյակի նախաձեռնությամբ 3 մարտակերտում տեղի է ունեցել Արցախյան պատերազմի ժամանակ անհայտ կորածների հիշատակին կառուցված հուշարձանի եւ բուրակի բացման արարողություն։ Հուշարձանի եւ Պուրակի բացման պատիվը տրվել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի առաքելության ղեկավար Դրագոսլավ Բլաժևիչին եւ Մարտակերտի անհայտ կորած ազատամարտիկի քույր Մարիետա Եդիգարովային հոգևոր հովիվ Տեր Մաթեոս քահանա դրավանցու հանդիսապետությամբ տեղի ունեցել հուշարձանիացման արարողակարգ։ Այնուհետև ներկաները ցաղիկներ են խոնարել հուշարձանին։ Դրագոսլավ Բլաժևիչի միջոցառման իր խոսքում ասել է, որ հուշարձանը եւ բուրակը կառուցվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ, այն հիշատակի турք է անհայտ կորածներին։ Նրա հավաստմամբ իրենք գիտակցում են, որ անհայտ կորածների ընտանիքները կշարունակեն հուսալ եւ սпасել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն པարզվել, իրենց հարազատների ճակատագրերը։ Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանը հանդես գալով ելույթով շնորհակալությունը հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են հուշարձանի եւ բուրակի կառուցման աշխատանքներին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ուշագրավ տեսանյութ է պատրաստել, որով պատասխանել է օրերս սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութին, որում ակնհայտ իրևում էր թե ինչպես են ադրբեջանական դպրոցներից մեկում երեխաներին հայերի նկատմամբ ատելություն քարոզում եւ սովորեցնում, որ հայերը իրենց ճշնամիներն են։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի պատրաստած տեսանյութն ցույց է դնում, թե ինչպիսին է իրավիճակը շփման գծի հակառակ կողմում։ Տեսանյութում Արցախցի մանուկներին տալիս են նույն հարցը. ովքեր են ձեր ճշնամիները, որին երեխաները տալիս են անմեղ պատասխաններ, մուլտֆիլմերի հերոսների անուններ։ Երեխաներից մեկը իրեն ճշնամի է համարում Սարդ Մարտուն, մյուսը Վիշապին, իսկ մանուկներից մեկին դուր չի գալիս Մաշան, ով անդադ տանջում է Արչուկին, Մաշան եւ Արչուկը մուլտսերիալից։ Մի խումբ երեխաներ էլ պատասխանում են, որ ընդհանրապես ճշնամիներ չունեն։ Տեսանյութում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն ուշադրություն է սևեռել նաև ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զինուժի վայրագություններին, մտահոգություն հնչեցնելով, որ ադրբեջանի կողմից քարոշչական գործիք դարձած այդ երեխաներն իրենց մոտ արկա ատելությունն ինչպես պիտի վերացնեն։ Տեսանյութի վերջում Արցախցի մանուկները դիմում են Ադրբեջանի իրենց հասակակիցներին հետևյալ խոսքերով. «Դուք իմ թշնամին չեք, ես ձեր թշնամին չեմ»։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր հայ եկեղեցին նշում է մուտեն ի վիրապի տոնը։ Մուտն ի վիրապը շարժական տոն է ըստ հայ եկեղեցու տոնացույցի այն նշվում է մեծ բախքի 6-րդ կիրակիի նախորդ շաբաթ օրը այս տարի մարտի 17-ին։ Տոնը կատարվում է Իշատակ խորվիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գրած բազմամյա ցանր զրկանքների ու չարչարանքների։ Այս տոնը հայոց առաջին կաթողիկոս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված հիշատակության 3 օրերից առաջինն է տարվա ընթացքում։ Խորվիրապում կրած 13 տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս գալով ստորգետնյա սնտանից Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովվապետը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակը իբրև համաքրիստոնեական սուրբ տոնում են նաև քրիստոնյա մյուս եկեղեցիները։ Հայրապետական այցով Ուկրաինայում գտնվող ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին Կիևում ապարգևատրել են Ուկրաինայի հայերի միության Գրիգոր Լուսավորչի շքանշանով, որը հանձնել է միության նախագահ Վիլեն Շատվորյանը։ Հիշեցնենք, որ մարտի 16-ին տեղի ունեցել Ուկրաինայի հայերի միության 2018-ի առաջին երամսյակային համաժողովը։ Միջոցառումներին մասնակցել են նաև Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը, հայ երակելական եկեղեցու Ուկրաինայի թեմի առաջնորդ Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանը ԱՀ շրջանային հայկական համայնքների ղեկավարներ, ականավոր հասարակական գործիչներ։